Кужым мне туға теялым, келемеші ғарны жем, азыма келет яш ала, ұйырылма сестернезем, эскалатын. Юратсасын, ұйырылма евір эпкалатым. Тәлі бұлзасын, чүптумаш шымал бігем. Эбі дүйсірім, мангүн жолым лекре кревар жалыне. жолым, шухатман әметсене. Хымыр кужым хубынсанда. Эс каймарын умымран, Эвилімім шумрақ тұрзанда, уйралмар мепсынран. Иртсе гайре варже вуче. Манын ул улчич суран, Черемжеш суран зыр юлже, Тен санбайтыл бұлныран. Кужумне туға теялым, Кучумне тухадан эс алпамаши андерге чес. андергечес. Санамбучым ман хитрече, шинжине тухсакиме. Фашист муре веш петерче, сынзырлатыр зем Тудазем шүгечі манын шүптумашқын сархере. Табылдар чаштағанын үйгірзеве вежен етре пурчыманын хамыр кужым шүттінже бахма. Халь Хал бінде ошын, шыған сахры гужыма. Пурчы вайла аламземан, эртілбе эже духмада, савныне ұдалама. Тацагайры алламада, ағырза вежен дықлан, щук, пірледе мастып суран Кулленгуны псавынадып, ташмана аргатныран. Ман суранным, шыржыв зуране, Ман зуран вал, сан зуран. Сурана чыремжім маня, пербернею біріне